Arratxaldeon, Euskal Irrateak eta Antxeta Irrateko entzule guztioi. Hortzeguna da irailaren hogeita sortzia eta Nafarroko asteko albisten errepasoa ginen dugu rengo ordu betean. Antxetatik, Nafarrora saio berri honetan. Albisten errepasoa azkain, kultur tartean, gonbidatu berezi bat izanen dugu gaur, inigo satrustegi donezte ben, urrian, eginen den zirriborro idazkita eskolako sortzaile eta antolatzailea. Hain zuzen ere, gainera, Kirolean, asteburuko emaitzak aipatuko ditugu eskualdeko futbol klubeko talde nagusienen entrenatzaileekin izan garelako, eta eurek aipatuko digute ba, nola joan diren neurketak eta nola aurre ikusten dituzten elduden asteburukoak ere. Beraz, hori guztia kontuan izanik eman diezaigun hasiera gaurko saioari, baina intzinetik pleura taldearen grisak kantuarekin utziko zaituzet. Bidasoaldeko informazioa goizean goizetik antxeta irratian. Seiak laur den gutitan hasi eta sei erdiak arte, eh? egun sentia Aimar Lopez erasunekin. Eta goizberri magazinaren ondoren, sortziak eta laur denetatik amarrak arte, goizean goizetik eta goizeko kafea koldo nausiarekin. Goizetik arrats, urbilekoa antxetan. antxetan. Ba, orain, bai, e, albisten errepasoarekin hasiko gara eta lehenik ba, trafiko aldaketak e, aipatuko ditugu izan ere. Hene hundagoita bat errepidea hobetzeko obrek eragina izanen dute oronoz mugairi eta sumilako tunelaren artean datozen asteetan. Dagoeneko pasaden astean izan ziren ba, trafiko aldaketak aste honetan ere izan dira eta datorrenean ere izanen dira. Hene eundagoita bat errepidea iruñetik behobiara hobetzeko obrek eragina izaten ari dira trafikoan irailaren emezo sortzitik, eta urriaren seira bitarte luzatuko dira oronoz mugairiko lotunaren eta sunbilan arri gazteluko tunelaren egualdeko ahoaren artean horregatik. Nafarroko gobernuko lurralde koesiorako departamentuak jakinara ziduenez, hainbat desbideratze ginen dituzte eta trafikoa regulatzeko neurriak hartuko dituzte, behar bezala seinaleztatutako ere moan ere aldi horretan, AP amabortz autobidea erabitzea gomendatzen dute alden guztietan. Asteleen honetan hasi ziren ba zenbait eh, txandaka Gernikako pasabide, e, irailaren hogeita aportzetek zuzen ere, urriaren lehen astera bitarte, e, eh, errandu bezala txandakako pasabide emanen dute zenbait puntutan, obrako beharren arabera, eta trafikoa desbideratuko da, enea mila berreundamar errepidean barrena. Uda lauteskundeak azaroaren hogeita seian eginen dituzte. Maiatzaren hogeita zortziko uda lauteskundeetan zerrendarik aurkeztu etzen udalerrietan, bigarren aukera izanen dute azaroaren hogeita seian, ala jakinarazi du Espainiako gobernuak. Maiatzeko hauteskundeetan Nafarroan hogeita mezortzi udalerritan etzen zerrendarik aurkeztu, eta horietatik bortz eskualdekoak dira, arantza, areso, eratxun, urroz eta zubieta. Hauteskunde kanpaina beraz, azaroaren amarrean hasiko da. David Anaut, leitzako alkatea eta eneko Fernandez lesakako zinegotzi hau emaren zuzendaritzan sartu dira. 2008-2008 agintaldeko lehenbiziko batzar nagusia egin zuten pasaden asteburuan buruan Udalerri Euskaldunen mankomunitateak. Eta Martin Aramendia tango alkate hautatute, dute batzarkideeko emaren lehendakari urrengo lau urteetarako. Berarekin batera, zuzendaritza batzordeko kideak aukeratu dituzten eta tartean dira David Anaut Peña lehitzako alkatea eta Eneko Fernandez Maritxalar lesakako zinegotzia. Gaur egun eunda bat udalerri dira uemako kide eta tartean dira eskualdeko amar Arantza areso baztan Bera, Donestebe, Etxalar, Goizueta, Igantzi, Leitza eta Lesaka. Guztien artean, irureunda bortz mila biztan inguruko lurgun euskalduna osatzen dutela oroitarazi du uenak, eta jakinara duenez ondoko hilabetetan udal gehiago kuemara sartzeko asmoa aderazi dute. Iraitz, Lazkanoren lekuko hartu du Martin Aramendik eta Bertzetik, azken lau urteotan aitorre lespuru berako alkatea eta Beatriz Muro aresoko zinegotzia uemaren zuzendaritzan egon direla ere aipatu behar dugu. abertzalde beran mugikortasuna eraldatzeko hainbat proiektu onartu dituzte irailaren hogeian egindako bileran mugikortasunari buruzko hainbat neurri onartu zituen berakudalak hau batez. Alde batetik, trafikoari eta mugikortasunari buruzko ordenantza aldatu zuten herriko aparkalekuei dagokien hauzietan. Hori aldatuta, Alkaiako eta Zalain Zokoko auzotarrei egoilarren aparkaleku txartela lortzeko eskubidea aitortu diete. Horretarako ezarri dute, bi auzorietako auzotarrek aparkatzeko itxasgarria lortzen ahalko dutela, arrazoi historikoen eta gertutasun geografikoa Auzokide horiek 2008 lau eta 2008 bortz urteetarako baimenan berritzeko prozesuan lortuko dute autoan paratu beharreko itxasgarri berdea. Horrekin batera urgentzia hartu zuten, kantion berrikarrikako ursareak eta zoladura berritzeko proiektua. Proiektu hori, Nafarroko gobernuare aurkezu zitzaion, 2008-2008 bortz urteetarako onartutako tokin bertxuen planaren barrenean. Eta gobernuak, euneko irurogeiko diru laguntza eman du lan horiek garatzeko. Elduen hilabetetan hasita beraz, herriko eraldatzeko lanak eginen dituzte beran alde batetik kantxon berri eraberritzeko lanak eginen dituzte eta bertzetik ezte gara eta matzada lotzeko proiektua idatzi eta onartu da. Eta Espainiako gobernuaren aurrekontua partida liberatzeko zain dago lanak asteko. Gainera, elduden hilabetetan hasiko dira alzateko karrikako ursareak eta zoladura berritzeko proiektua idazten ere, beraz, herriko zerbitzu gehien biltzen dituen ere moan, eraldaketan dia izanen da elduden hilabetetan eta urteetan ere. Hiru proiektu hauek irigintza jasangarriko planteamendu batean garatuko dira, eta oinezkoentzako proiektu lagunkoi eta trafiko jasangarria uzartuko dituzte. Gainera, proiektu horien bidez, uraren kontsuma murrizten eta euriuren eta urbeltzen evakuazio egoki egiten lagunduko du. 2008 lauan, gauzatu asmo dituzten kantion berriko eta matzada eta eztegara lotzeko proiektuak laster aurkeztuko dituzte herritarren aintzinean, proiektuak erasandako bizilagunek eta berako biztanle guztiek xetasunak ezagutu ditzaten. Bertzalde osoko bilkura horretanera erabaki zuten, berako dala bistu bera energia berrizagarrien komunitatearen kooperatiba sozietate berria sortzeko prozesuan sartzea. Kooperatiba hori eh, gaur bertan eh, egitekoa zuen batzarrean eratuko da e, ofizialki. Beraz, udalak bukatutzat eman du, martxoan hasi zuten beran energia komunitate bat eratzeko partaidetza prozesua. Hemen dikaintzinera, kooperatiba berria izanen da, energia berriztagarrien komunitatearen helburuen arabera, proiektuak definitzea zarduratuko dena udalaren partaidetzarekin batera. Bertzalde, kultura zere harituko gara, baina kulturarekin lotua ba, larrikapenerako baliagarria izanen den kontzertu edo jaialdi bat e, izanen dugu larumat honetan elizondon. Nekazal punk jaialdea, hain zuzen ere, joan den urtean berreskuratutako ekimen antidesarroista eta antikapitalista hau eginen dute aurten ere, zapatillera elkartea kantolatuta, eta errandu bezala larumat honetan irailaren hogeita amarrean izanen da elizondoko merkatuko plazan. Goizetik hasika hasita egun osoko egitaragoa izanen du eta arratsaldetak gauean amalau punk talderen kontzertuak ere izanen dira. A, e, goizeko amarretan hasiko da jardunaldian bertako artisauen azokarekin eta maiketan taldeko sozialak antolatutako solasaldia izanen da gaztetxean. Amabi terdietan sokatikat e, akrobazia ikuskizuna izanen da eta huerdik ordubietan bazkari veganoa. Bazkariko txartelak eskuragarri daude, bortzeurotan, txokoton eta zubipuntan baita nekazalpunk abildua gemel gmail.com elbidera idatzita ere. Arratxaldean banatzaia alternatiboen feria eginen dute eta Bazkalondoko kontzertuak izanen dira arratsaldeko lauetan Errioxako, Liberando Korazon eta Estremadurako Agarulla taldeekin. Bortz terdietan txalaparta tokata izanen da eta ondotik musika jaialdea. Seietan hasiko dira kontzertuak eta guztira hainbat lekutako amalau taldek joko dute. Tolosako Ras, Ezkerraldeako Subrats, Bilboko Mutilate Judge, Zarautzko Txixazap txixaparrazta eta pedo, e, eh, salamankako asinus, altxasuko bardum, arabako itzala, laudioko ventilador, lasarteko reklusion, elizondoko roña, bilboko isatupa, bordeleko bombardement eta estremadurako insein. Sarrerak bortze eurotan salduko dituzte eta dirua taldei laguntzeko izanen da. Goizeko kafearen ondotik. Espetu! Nora fakilaiz! Goizeko amarretatik amabitara, antxete irratian ez da etenik. Kantu eskaintzak eguneko aktualitatearen zertzeladak baita askoz gehiago ere. Jakin nahi baduzu? Espetu iezaguzu. Goizetik arrats, urbilekoa antxetan. Bueno, ba, berezi baten berri emanen dugu gaur hemen kultura tartean, nahi zuzen ere, e, zirriborro idazketa eskola eginen da, datorren urriaren amabitik amabortzera, don ezte ben, eta, bueno, ba, hortaz gehiago jakiteko, e, telefonoaren bertzaldean dugu, inigo, satrustegi, ba, nola idazketa eskola honen antolatzaile, eta sortzaila, ez da, inigo, kaixo, zer moduz? Kaixo, arratzaldean, zer moduz, zundo, zundongi mentxet. Bai, bueno, aipatu dugu, e, zu, bueno, eh, idazketa eskola berri honen antolatzailea, sortzailea, edo horrelako idea izan duena, ez? Eta, bueno, ba, dagoeneko elduden hilabetean eh, hasiko da, edo amabitik amabortzera hortxe bertan izanen dugu, eta pensatzen dut, ba, azken aldean lanpetua, ez, e, izen ematekin, eta, bueno, ba, hau antolatzeak e, lan askatzen du, noski? Bai, bai, bai, bai. Bueno, e, gure aurrekontua onartu zuten martxoan, martxoan, bai, hori da, bai, martxo aldera izan zen, eta hor dutik, ba, bueno, ba, martxan gaude, ba, bai, e, pixka bat e, egitarauarekin, e, zer izango zenarekin, eta, bueno, pues, hortxe, hortxe gabiltza, eta azken momentu arte, pues, ibiliko gara pentsatzen dut, jota fuego. <laughs> Noski. Bueno, aipatu behar dugu, e, zirriborro idazketa eskola honen ideia ez, e, zuk izan zenuela, eta Nafarroko Gazteriaren Institutuko beka edo horrelako ez, e, diru laguntza batera aurkeztu zenuela, ba, diruz e, lagundua izateko, eta hau aintzinera eramateko ez, proiektu hau. Hala da, bai. E, hain zuzen, e, Nafarroko Gazteriaren Institutuak e, urtero ateratzen ditu e, aurrekontu parte hartzaileak, e, aukera ona ikusi nuen, eta batez ere erraza, e, ba, bueno, proiektu aurrera eraman alizateko, proiektuak filtro batzuk pasa zituen, eta gero, pues, ja, e, fasean, e, autatutako bat izan zen. Eta, bueno, pues, Bai, eta, bueno, e, ide hau, e, zure barrenetik atera zen, ez? Erra nahi dut, e, zuk e, izan duzun ideia bat, edo ilusio bat da, idazketa eskola hau sortzea, e, zel bururekin edo ze behar ikusi zenuen ba, hau aintzinera eramateko? Bueno, e, bia esan ideia nirea, nirea ez da, bai, bai batzegolan ere baitan, baina azpaldi izan genuen, e, egin genuen proiektu bat, marka kolektiboa sortu genuen, eta bueno, orten, horren ari da, ateratzen, e, poesia irudia uztartzen zituen liburu bat, eta gerera, bueno, pues, e, bai hon dela, baloratzen olako zerbait egiteko agure ba, artean, edo kanpora begira, baina, bueno, izatea irean geratu zen ideia ez? Eta, Ba, ordutik, hori, harinez, horren eh, e, dela bi irurte eh, Eta, egiteko. Ba, bueno, ordutik bai izan nuela, ba, jo, holako zerbait egiteko gogoa, eta azkenan, e, ba, bai, ikusi nuen, bat ez ere aukera erraza, eta eta baliabidea ugari eskaintzen antzizkian azela hau, eta, bueno, pues, e, aurrera, aurrera egin dut, eta eta hori zu komentatzen zenuen, ere, bai, ez, helburua zen pizka bat, e, Ba, idazketa maite dugun ondako, ba, pixka bat, eh, baliabideak ematea, ez? E, eh, Zenan oso da idazlearen jarduna, e, ez beti, eta jende asko dagolako liburu baten atzean, eta, eta bueno, liburu edo idazkin idazkiten atzean, ez? Jende asko dago, baina, bueno, ez da igual hain antzerkiarekin alderatuta, ba, ez da, ez da berdina, ez? Igual, antzerki batean, bai badagola, ekarlan, eh, ikusgarriago bat, ez? Eta, mhm. bueno, pues, eh, ba, aukera ematen honek ere bai, ba, behintzat, e, trebatzen garen bitartean, pues, e, jende berria zagutzeko, jende horrekin zaretzeko, eta, eta, eta, bueno, pues, trukatzeko ere bai, egiten dugun hori. Eta, mhm, E, donezte ben eginen da, idazketa eskola hau, ez dakit e, leku ere, bueno, ba, arrazoi gatik, edo aukeratu duzuen, edo horrela suertatu den? Bai, begira, e, arrazoia kasi kasi e, praktikoa da. E, batetik, bueno, Nafarroko gazterian ba, baitu bere izenean e, hainbat aterpetxe, mhm. eta aukeren artean eskin izaten, ba, bueno, iru, iru dira, ez? Eta, eta aukeren artean, pues, erabaki nuen donezte ben, ba, bueno, ba, bai ingurua gustatzen zaidalako, geografikoki gustatzen zaidalako, e, pixka bat, e, ez, zaki periferia deitu ez, baina bueno, Nafarrako zentralidade hori pixka ere apurtzeko, eta bueno, bazaia izan beti dena e, iruñean ez, e, iruindarra naiz, baina bueno, e, oso aldekoa naiz kultura, e, ba bueno, pixka dezentralizatzeko. Mm-hmm. Ederki. Bueno, e, aipatu gurriaren amabaitik amabortzera izanen dela, e, bueno, taller edo e, horrelako, bueno, idazketa eskola honek emanen dituen, ez, e, egonen diren momentua. E, iru egun hoietan, e, aipatu dugun bezala, ba, egun osoan zehar, ba, guat prestatu duzue, uste dut Euskal idazleen elkartarekin edo e, laguntza izan duzula, edo lagundu izutela, ez, nolabait, ba, egitarra hori antolatzen, eta, bueno, nola izanen dire tailerroiek, e, eh, ze artista mota egonen dire bertan, ze ikasi alizanen da? Mm -hmm. Bai, ba, bueno, esan izan moduan, e, eh, Euskadi, elkartearen laguntza izan du, eta e, eh, uda oso antea raguantatu behar izan haute, <laughs> egunero, egunero bialtzen izkien korreoak izan ez, jo, e, behar dut persona bat, hau egingo duena, jo, e, eta bueno, idatzi, ez ezkoa jaso, bai ezkoa jaso, eta mm bueno, e, lan horretan, ba, bueno, estimatzen da Euskal Idazlen kartearen laguntza, eta, eta bai, ba, bueno, e, gitaraua atera da, e, nire azirako ideiatik oso gertu dago, badaude aldeketa batzuk, balaude esperoen nituen gauzak, mhm. baina, bueno, nik dut, e, dela bai gonbidatuen interesagatik, dela bai, e, e, eh, taierren interesagatik, eta, bueno, pues, azkenan eskaintza deragatik ere, nik uste dut, nahiko oparoa dela ba, izanen diren taierrak, e, eh, bai azpimarratu nahiko nukela, e, eh, gehien gehienak, e, denak ez esatearen, izango direla, ba, bueno, taierrak, ez zuten, e, ba, bueno, e, itzaldi formatua errezagoa izaten delako topatzen, Eta, bueno, azkenean e, eh, lehen aipatu ditugun helburu horiek betetze aldera edo, pues, e, nahiago nuen, eta ez? Eta, pues, hor, e, pixka denetik izango da, izango dira e, ba, poesiatik joko dutenak, beste batzuk narraziotik, beste batzuk, ba, bueno, guztiz alden duko direnak, eta hor txesartuko da, badibidez, e, oian egarmendia, e, filosofoa eta irakaslea, eta, bueno, ba, berak, pixka pentsamenduaren eta idazketaren arteko elkarrizketa hori egingo du, eta, eta bueno, Peru galdeteren kantagintzari buruzko tailerra superintesgarria iruditzen zait, eta, bueno, mm. pues ez alizatera guztitara joango naiz, ez dakit gero <laughs> e, zer, zer egingo dudan, baina bai, bai, ziurrenik, hane, hau ah, no, hane gogo naizela ziur, baina, bueno, gero ikusiko dut zein dudan, eta, <laughs> eta bai, bai. Hori da, ederki. E, bueno, taller hauek ez dakit e, irekiak dauden edo nolabait errateko ba idazlei edo idazten hasi direnei zuzenduak dauden edo bueno, interesa duten edo norrek ere parte hartzen alduen hemen. Bai, bai, bai, bai, guztiz dira mm -hmm. taierrak. E, bueno, egia da, Nafarrako gaztek izanen dutela lentasuna, azkenean Nafarrako gazteriaren institutuak e, ba, bueno, eragin esparrua dauka eta izuten Nafarrako gazteak dira, horregatik lehentasuna dute, mhm. baina bueno, momentu izen ematea oso ongi doan arren lekuak soberan daude, mhm. eta horregatik animatu nahi dut mundu guztia ba, parte hartzera, eta, eta bueno, argi utzi nahi dut, ez dudala inor zertara behartu nahi. E, nik gitaragu bat osatu dut, alik eta eskaintza zabalenarekin, eta bueno, e, badago jendea, pues bueno, eh, lotara geratu nahi ez duena, baina bai etorriko dena, ez? Ba, bueno, jakin dezetela, entzulek, ba, bueno, ba, aukera hori ere badagola. E, ematen aldela izena zaierretan bakarrik, egun batean bakarrik, egunero etortzeko, bazkaltzeko, afaltzeko, eta, bueno, gauza guztia gure kontura jongo dira, azkenean, bueno, zaier hauek eta egonaldi hau antolatzeko, diru laguntza e, marjo bat jaso dugu, eta horregatik, ba, bueno, den dena doainik izango da. Mhm. Hori dena, e, izena ematerako orduan zehazten alda, ez? Ez eta jarretan parte, ba. hartzen e, parte hartu nahi den, edo jalotarako lekua behar duten, edo ez, edo ez? Dena izen ematerako orduan, ez? Hori da, bai, gure zare mhm. sozialetan zartuz gero, ikusiko dute dagoela bai Twitterren eta bai Instagramen e, link bat, eta iku, e, ba, bueno, honen dira bideratuko ditu link horrek e, Googleeko formulario batera, eta bertan, ba, bueno, ba, bai oiko datu ez gain, ba, bai, e, ba, bueno, harremanetarako, telefonoa, izena bizenak, eta olako kontu ez gain, ba, e, atalez atal joango dira ba, interesa dutenek, pues, haien interesa markatzen, ez? Zentai erretan parte hartu. E, em, ze egunetan gratuko diren, ba, ez? Badago jende bat, ba, bueno, justo zubia ez daukana, ba, orduntzera ingo dute joan eta etorri eta bueltatu, ez? Ta, mm -hmm. guztiak, ba, ba, bueno, ba, hortxe beti usten dugu aukerare bai e, oharren bat jartzeko, ba, dago jendea jo, pues, e, beharko dut, irunetik joateko, ba, bueno, ba, guztiak apuntatuko ditugu, mm eta gero, eta gure eh, artean, ba, jarriko gara denak, ba, pixkat antolatzeko ere, bai. <laughs> Ederki. Gainera, uste dut, e, egunero, bueno, sare sozialetan eta egitarago ere ikusgai dago, ez? Hor bertan ikusten aldaz eta eh, izanen diren, eta, bueno, nola antolatu dituzuen egun horiek, ez? Bai, bai hori da, sare sozialetan e, ikusiko duzue batetik, e, ba, bueno, egitarago osoa, bai, e, ostegunetik e, larun baterakoa, igandekoa ez dugu publikatu, bai, pentsatzen dugulako, ba, bueno, barrura begirako zerbait eh, egiteko aukera izan daitekela, ba, bai prazio bat, bai e, eh, saretzen moduko bat edo, baina, bueno, e, hori gehiago igual bertaratzen diren artean erabakiko dugu. Mhm. Eta, bueno, egunez egun ere ikusi alko dituzte zentzen diren taierrak eta gaubelak, eta ikusten alko dituz ere bai, ba, bueno, taier bako izaren nondik norakoak eta gonbidatua, bai, ba, bueno, pos, pos batzuk daude, eta post horietan, pues, agertzen dira noiz izango diren, eta, eta bueno, laburpen, laburpen labur bat. ederki. Bueno, iz, eh, oroituko dugu, e, izen ematea, aste honetan bukatuko dela ez, e, larun batean izanen da azken eguna izena emateko? Hori da, bai, e, ja eta piko pasa da, eta bueno, e, larun batean bukatuko da, lekua egon badago eta beti ere arazeri balego nor eh, ba, bueno, lekuarekin ba moldatzeko ez du arazerik izango eta bai animatu nahi du jendea ba, bueno, bai eh, idazteko grin horretatik abiatuta ba bueno e, eh, kuriositatea daukanari Baina, bueno, ez dela zertan e, inor idazlea izan behar, hemen e, ikastera gatoz, ondo pasatzera, zeburu luzeat pasatzera, beste alternatiba bat, ez, e, eskaintzen dugu, Mhm. Eta bai bereziki interesgarria da, pues eh pizkate honetan, ez, honen zalea denarentzako, baina bueno, eh zabalik dago mundu guztiarendako. dako. -hmm. Beti ere euskaraz jakin beharko da hori bai, zaier guztiak euskaraz izango baitira. Ederki, ba, hori da, e, guk ere animatuko dugu jendea, ez, interesa pixkat duena ba, literaturan edo idazketan, ez, ba, seguro interesgarria izanen dela, gainera hortxe bertan egitarago ikusten baduzu, ba, izen ezagunak ere badira, eta, eta bueno, ba, seguro egun emankorrak izanen direla noski, eta ikasteko aukera haundia egonen dela, eta gainera, bueno, ba, erramar dugu donezte ben, hemen urbil, normalean zuk aipatu bezala, ba, dena iruña aldera, ez, bideratzen da, eta, bueno, ba, Nafarro iparralde honetan, ez, eta gure herrietan horrelako aukera ederra, e, edukitzea eta ba, zuka ipatu duzu bezala, ez? E, horrelako kultura saretzea eta harremanak e, sustatzea, ba aun eskertzen da eta bueno, ba, zure ideietik hau ateratzea eta zuk aintzinera eramatea ba denon e, oberako edo intereserako ba eskertzekoa da. E, mila esker e, inigo gurekin egoteagatik eta zirriborro zer izanen den e, kontatzeagatik eta bueno, ba, berriz ere animatuko dugu jendea, e, kuskusiatzera sare sozialetan, horre Twitter eta e, e Instagram ez, erabiltzen duzue batez ere? Hori, bai, mhm. bai. Ba, Iterren gara bai? zirriborro idaz, den alkarrekin zirriborro idaz. Bai. Eta e, Instagramen berriz, zirriborro.idazketa. Mhm, ederki. Ba, hortxe dituzu, e, eh, bisitatzeko eh, aukera ez galdu, noski. E, hortxe bertan izanen duzu informazio guztia. Eta, bueno, ba, animatu eta berriz ere, mil esker inigo, gurekin egoteagatik. Ale, aio. Kataluniak erabili zuela lau atzelari, lau mhm. erdilari eta bi aurrelari, mm, hori marrazilean. Maite buzun kirola, gurea? Eta xetasun guziekin. Jean-Pierre Garokarene eta Paola Oskoz gazetariekin. Astelenero eta hortziralero arratsaldeko iruetan. Antxete irratian eta kiroletik puntu eusatarian eta marrazki horretan alain hori hartzun eskubitik sartu zen eta eskobar Eskobar eh, eh, xagua bezala. Bai. Alde bat ez dabarra. Eskobarrek eh, txartelekin kontu inberreko du. dago beti muan. Bai, bai. Baina, bueno, hori bestekte mm. kontua da. Hori, baina, aliz da. Zeo zer e, bisigar repiti margatza bezala du. Mm -hmm. Berakutsi gaitu. Azken bola dan, joka lehi ezberdin daldala. Ta bola gola sartu egin zuel, garaipenaren gola. Antxete irratian, Kirolak ere Euskaraz eta Zintzoki. Bueno, ba, atzo aipatu genituen eskualdeko futbol taldeen emaitzak eta gaur berriz ere ba, protagonistekin egonen gara. Azteko aipatu behar dugu, ba, bastan taldeak eh, Nafarroko ligako lehen bai autonomikoan alubionen kontra jokatu zuela, pasadeen igandean, eta bat eta bi, irabazizutela bertan. Beraz, bi garaipen segidan izan dituzte, eta taldean, ba, orain txe komentatuko digu Iban Romo entrenatzaileak, baina uste dut pozik dagoela, ez, e, Iban? Bai, egin posi gaude, bueno, atxo eh, irabazi genuen eta zeia zenuen partidu egin, baina, bueno, azkenean e, eh, zeietu ginen bukatu arte e, batez ere gogorrak izan eta lan egin eta lortu genuen e, iru puntu garrantzitsua. E, galtzen ari zineten eta hori, bueno, emaitza irauli eta irabazi, irabazten bukatu zenuten ez? Bai, e, sartu zuten beraien lehenengo zatian, e, kanpo ez, ez da erraza, bote asko egiten du, ez da ezin da asko balona, beraie egiten dira bere kanpo horretara eta bero asko egiten zuen baitarean. Mm Eta kostatu zitzaik lehenengo zatia eta bueno, e, bigarren zatian saiatu, saiatu, aldaketak egin, e, jendea gogo, gogo zatera zen, eta azkenean ba, bi penaltikin lortu genuen ba, ba irabaztean. Batzutan e, horrela asteen denean partidua ez, edo gol bat jasotzean ba ez da erraxa e, buruari batez ere ez buelta ematea eta pentsatzea e, bueno, ba, nola egin ez, Eh horiek irabazteko eta zuek lortu duzu eta pentsatze dut hori ere taldeko lana dela ez, edo atxeden aldi horretan ez, ba, denen artean komentatzen denari ba, garrantzia eman eta horrek eh haunitz laguntzen duela ez? Bai, ba, partido partidu, ba, direla ongi azten, ez direla gauza kateratzen ongi, eta, bueno, guza jatzen gara, ba, animatzen jendeari, e, ikusi zer hobetu dezakegun, eta itzen genuen hori e, deskantzuan, eta, gero, ba, jendea batez ere, e, bankina, zegoena, ongi irakurri zuten, beste ritmoa jarri zuten, tazkenean, ba, beraiek, e, berakara bat izan zuten, gukongi ari egiten, eta azkenan lortu denuen irupuntua. Ederki. Bueno, bi garaipen segidan izan duzu, eh? aste asteburuan ere etxean irabazi zenuten, oraingoan ere, eta bueno, ba, horrek ere motivazio berezi bat, eta indarra ere emanen dizue ba, datorren asteburuan, berriz ere etxean aritzeko, ez? Bai, uh, eh, garrantzitsua dira irabaztea, batez ere etxean indartsuak izan, eta gero gainera, ba, kanpoan irazten ba duzu, ba, puntu horiek oso onak izaten hori dira. Mhm. Eta gu badakigu gurutzean hori ari garela, e, saia da kategoria hau, denak partio guztiak berdintxoak dira, eta, bueno, zehatu barra da, zehita, lan egiten, e, hobetzen, obetzen, daukagola margen obetzeko, bende gaztea da, gogoz dago, eta zehatuko gara hori aprobetsatzen, eta zer lan egiten. Hori da. Eldu den asteburuan, e, bueno, etxean duzuela partidua errandugu, e, eh, zegunetan eta norren kontra? Bai, la, larun bata zeitan e, eh, murtzanteren kontra. Ederki, eta hori ere, bueno, ba, ipatu duzu ez, e, gogorra, zaila izanen dela? Bai, le, lehen gurtean ekipo zuen zuten eta, zaki, ba, gutxikora batzu jarretzen dute, eta bueno, zaituko <laughs> gara, beraien kontra, ongi irabazti ziguten lengurtean e, e, gure eta, bueno, hor dugu koska, eta, zaituko gara aurten ba guk irabaztea. Mhm, ederki gainera aipatu duzun bezala ba etxean irabaztea importantea da eta bueno ba zuek e, zuen etxean ere hor e, lekua egin duzue eta hor ere indartzu zarete beraz bueno ba hori aprobetxatu beharko duzu. Ba mil eskerri ban e, bueno ba adi egonen gara helduen asteburuan bai. partido larun batean izanen duzuen partido horren inguruan Eta, bueno, ba, animo astearekin, eta seguru, ba, e, garaipen hauek eman dizuen indarra ongi aprobetsatuko duzuela. Ba, izaituko gara partidu egiten, eta txekoak ikustea, eta ta irabaztea. Ba, ez da zene, mm -hmm. ongi egiten badituzu, errazago da irabaztea. Noski, hori da, hori da. Ba, ederkin mil esker eta berriz ere, ba, animo eta zorte hon? Bale, mil esker. Donestek ere, Nafarroko Ligako preferente mailan bieta bat irabazi zuen pasaden larun bat eguerdian etxean infanzones taldearen kontra. Bertza irupuntu batu zituen taldeak kasteburuan eta Joel Gil entrenatzaileak aipatu egun moduan pozik dauden Doneste barrak. Laruntin egurdiko amabitan jokatu genuen demoraliko legoaren jardunaldia Donestebe ben infanzones aurka eta berri honakin irupuntu lortu genitun bita bat partu irabazita gero. Egia da hoiek martxa bat gehiokin sartu dutela partiora, guri pixkot kostatu egon partidun sartzia, bino behin ja zelaian ongi kokatu ginen eta ritmo sartzen hasi ginela, ja gure joko irausten hasi ginen. Gure eskema garbilakin segitzen dugu, ez du aldatzeko intentziorik, guain goz joko ona irausten ari gara, eta batxugun bi interior horiekin mina bastantin genuen barrenetik, eta zentro lateral horiekin, okasio pare bat izan genitun markagailun bat eta utxikoa jartzeko. Alere lanin segitu genuen, eta hogeita meretzi garre minutun gutxi goetxi beki, zentre bat ajestana zentrelak ez dula ongi despejatu. Eta landerrek aurpegi zuta gero, Mikelek gol polita sartu zuen. Eta etxeden aldira bat eta utxi joan ginen irabazten. Atxeden aldira bat eta utxi irabazten joan eta gero, aldagelatan solastu genuen azkenin pixkot kostatu ditzegula bueno, hori sartzia horiek guño martxal gaio sartu zielako, binon generalin erengo parte nahiko txukun egin genuen eta izan genikin ukeran gatik markagaio obia izatran zen. Hal bigarren zatin horiek binon ritmo gaio sartu ginen eta egierranta bigarna sartzeko aukerak izan genikun. Hal ere, minutu batzuk kostatu ezkigun bigarna sartzeko eta iruro gehiartin minutun txomine gona mate batxita gero erdin, landerrek gole darra sartuz duen. Eta bi eta huts irabazten patu ginen. Bi eta hutsiko eta gero, alaketak ekin hasi ginen, eta aldaketak nahiko ongi sartu ziren, mina unitzen genuen, kontratak horietan, eta nahiko kontroltua joan zen partidu guzia. Horiek ez zituzten kase ukerarek izan, nahiko seguru gibi ginen bai defensan eta talde guztien generalin, eta partidu bukara arte bi eta hutsi gozien ginen. Alere, laro gita minutun, deskuentun, oiek, oien goan sartu zuten, eta partida bieta bat bukatu zen. Lagunta hontan seitertan, denboraldiko bosgarren jartunale jokatuko dugu, itaro gartenen aurka, itxetik kanpo, guainik ez duguna lortu, itxetik kanpo irauztia, larunta honetan seiatuko gara. Bertzale, lesakako beti gazteko emakumeen orezko regional mailan denboraldiari hasiera mantzioten larun batean ere, elgoi barren galtzen hasi zuten urtean bi eta hutseko markagailuarekin. Maila berean araitzen diren gizonezkoek ere bertze porrotan jaso zuten igandean etxean utxe eta bateko markagailuarekin are txabaletak irabazi baitzuen mastegin. Oraindik ere punturik batu gabe daude lesakarrak eta honela adierazi zigun Javier Eskaues entrenatzaileak ere. Azken bi partidotako dinamika pixko du herriro errepikatu zen atzoko partidun. E, ba, genekin are txabaleta ekipo ekipo txukuna zela, lehen gurtin ja den moreldia hitzun ja eta bagenekin arerio izanen zela. Ja, bueno, gu, beti bezala itxin haitzen garen ikan nahi genuen partiduri ritma sartu eta eharran lehen bizko zati etzela agitzona izan gure partetik. Ja, bueno, e, are txabal eta gol bat korrenak sartu zigun eta eta ez zigun gehi horikin ez ez zuten aukasiorik egin, guke jarran lehen bizko zati garbirik ez dara, minion, minion hori deskansora empatikin joateko, igual justona, minion, bueno, faio bat kornerri lastratu zigun emaitza. E, deskansora utxeta bat egin joan ginen galtzen, eta hiarran bigarren zatin bai gauz batzuk esplikatu mugitu genitula eta Eta bigarren zatia guri izan duzen, baloi gehiokin egon ginen, e, aretsabal eta gure gibeltik egon korrika, eta hor bai izan genitula iru lau okasio garbilak, garbilak ola sartzeko, e, makinek bizan zitun beraien atezainak kriston geldik eta intzula, taberna huertze bat ere atezainak kriston geldik eta intzula, zabala huertze okasioat izan zun aretsabalateko defensak eskuakin aterazun porteritik, arbitruk, etzun ikusi, eran barra da arbitruk eta linean e, partidoa izan zela ere, bueno, ez dela eskusa. Eta, pues, bueno, pena bat, pena bat, e, deuskin sartzen digute, guk okasok izan txentxugu minion ez sartzen, mio, bueno, badakigu gol bat sartzen denik, gano, partidatik dela ustin dinamika hau xetuko dela. Azkenik, erregional maian ari den gure txokoa taldeak denboraldiari hasiera mantzion etxean ere. Hauek arrakastarekin bokatu zuten lehen jardunaldea lau eta bi irabazi baitzioten oi hartzun be taldeari. Ganix, zubi eta entrenatzailean pozik zegoen egindako lanarekin. Ba, demoraldia ongi hasi dugu, eh? marka gaio aldetik, lau eta bi irabazi genuen, eta bueno, komentatu, lehenengo zatian bai jokoa eta aukerak guriak izan zirela, baina ez ziren asmatu aurkariaren arean, eta beraiek berriz korner bat eta e, kontragolpe batian, ba, bi gol sartu zizkiguten, eta e, gezurra zirudienez, e, e, lauta, e, bi joan ginen deskansora. Gero deskansuan, ba, gauz batzuk komentatu genitun, Eta e, hasita segituan hamar jokalarikin elitu ginen. E, e, jokalari batek bi hori ikusi zituen eta kanporatu izan duzen. zen. Orduan zaiagoa hartzen zen dena ez, e, utxe eta bi, e, amar jokalarikin, eta naiz eta jokoa guk dominatu, ba, bereiek e, joki ziren aintzintika markagailuan. Eta e, aldaketa batzuk egin genituen, estrukturala aldatu behar izan genuen, eta e, taldeak ate zuen barreni zuen guzia eta gai izan ginen hemen sortzi hogei minutotan ba, lau gol sartzeko ez. E, lau eta bilarri ginen, aukera gehi izan genitun, baina ez ginen asmatu. Eta konten egotekoa ez, eta aldiak eh, jokalari bat gutxiokin e, olarko markagailu barti e, buelte amatia, ba, kriston arraten dut aldetik ez, Eta taldiak gozia du, e, indarrakin dago, eta konfiantzakin ez. Orduan, konten, e, lehenengo pauso eman dugu, zela lehenengo partidu irabaztia, e, eh, konfiantza aldetikan haunitze manen digu, eta orain, ba, urrengo larun batian, e, behobian kontra jokatu barduko dugu, bertze talde gogor bat ere, e, gainera zela ikikia du, eta ez da errax izaten olako tokitan, ba, ba jokatzia. Ez badakizu antxete irratiarekin nola harremanetan sartu, WhatsAppez egin dezakezu. 00iruiru zazpi, berrogeita masei, hogeita bi, larogeita mabost eta hogeita malau. Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotxa. Zure hitza garrantzitsua delako. Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi. Ba, hausia izan da guztia gaurko, zantxetatek nafarrara saio honen bukaerara ailegatu gara, eta orain, ba, pleura taldearen bertze kantu batekin utziko zaitu zet orain aniztasunez sortzen izenekoa. Ba, bitartean ongi izan, arratsa ona pasa eta bihar arte. zuen behin, jakitu batek. Berak, lokatzetan ibiltzea nahiago zuen. Zeren hor, aukera gehiago daude.